مروف أبيت تحصيلية لغا نكت يعني او كسيد بيت فير علم بيت وفير آه، قرآن بيت فير سنة بيت فير علمك الشرعي بيت تبيا عولي فرضت همه جیب جیب کرد هر عملک و هر واجبه که هبیتی به جیب جیب کرد و تخصیلیت دادن کرد یعنی اکی بشت الله یعنی از حسن فیر علم ببم اولی دیدین یعنی تقصیریات فرضا و واجبات دهی یعنی اشتی حرام کرد او هنگی بزانه یعنی او یک کرکا کو علم و نهی. نهید که علمش بوده بیتی تو فیر علمش بید بید علمه که بفایده علمه که بفایده یعنی بیجو فلان کسونیا گرک هنده علم خواندی هنده کتبه خلاص این عالم علامه یا یعنی نزا اونیت فلان چی دا اما دی بینیم عملی چی ناکد عملی توی علمی ناکد اوه فیر بی و دی ناچید بو چونکه یک سبب اوه مروف و فرضت رب العالمین و واجبات رب العالمین سر مروفی واجب کری مروف چه بکرد؟ مروف تقصیریه تداب کرد چی گوه تقصیری ها کرم ناف واجبات دا چه شکل دانیت چه ده کرم بریوه؟ ونیا چه برکت علم نافی علمی دنامید او علم مروفو فیر کن ومروف فیر علمه که درس نابید و او علم مروف فیر بیدش ونیا که مروف فیر بوش و مروف خوفیرش فیرش که مروف عملش بنا کرد سببکه چیه؟ تقصیری ها مروف گرد ناف چه دا؟ ناف واجبات دا ونیا یعنی و اوه نوکه زوره ونیا یعنی نویج جماعت واجبه ونیا چیه نویج جماعت حاضر نبی نویج جماعت یعنی هر بس نویج آسپیده نچی يعني هم رجع عادت او بيت نواجس بده نكاي وبشتين يونيان بفيت والله أس طالب العلم ومؤسفير علم ببم مؤسفير قرآن ببم مؤسفير سنة ببم مؤسفير عقيدة بهم أنا جل جل قديرة إلا مروف هنجي دشيت فير علم ببيت فير عقيدة ببيت فير دينك حق راز بيت أولي تبقى مروف واجبات تقصيرية دانتك هر واجبك هبي سر مروفي و هر که فرض بی سر مروفی چی واجب بی چی فرض بی چی فرق و جدایی ما بین وادا تیویا مروف هر ای کلمه نیر بی جمله تیویا چی بکد تیویا همه تقصیریت دانه کد و اگر جاره کشوریه دست مروفی چو مروف کردنه که افتحالت که بکف نشی بی واجبه کد اوه رب العالمین شونیه مروفی ناگرید فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم عليه هر كسي كفت که هو که نشیاوی فرضی فرض اداکت وی واجبی اداکت انا اما رب العالمین شنگی منیت چی گناه سرینی نه و رب العالمین وی مروفه این اما مروف تقصیلی ادا کرد هنگی تیویا با جاویل که رو بدهی؟ تیویا و علمی بدهی تو فیر علمه که درس نابی هکتو چه امرک هی؟ هکتو نویجت خویت فرض نروجی خویت فرض زکات خویا فرض من یه هر شته که هبید چونکه فرض و یه واجب نبس چیه؟ نبس نویج و زکات و حج و ونیا اونا روجینه نه گلک فرض میت هین هین قرآن دو میت گویی هی حدیث دو میت هاتین بحثی هماینه عامتا تیگه مروفوا او فروض واجبات تقصیریت دانکت هر تقصیری را که ناف واجبات بتکرن برانبری هنده مروف کیر پاش گوید؟ الفیربون علمی و دیفچون علمی مروف هنگی ده ویره پاش کبیتو و ضرر و خرابی ده که هیتم روی هندش خدا نکته بگوتی عملو کلیومی غیر المفروضاتی بگوتی او عملو او کار تودکیه تو روزانه بجدی فرضا یعنی فرضاتی به تو چه بکی؟ تو بیا تو درستی جیب جیب کی و درستی عده کی بشتی باش تو تو چه بکی؟ تو تو رابی و چه دیش بکی؟ شته مستحبیش بکی و او عملو کل لیما مشهور سنت و شتي سنة ومستحب بيشتي ببكي حتى بتريكك ونيا بمروي خوش ببيت وصناعي بيت شبكي تو خفير علم ببی ببي که درس وی علمی والجري وعلمي والجري بتبشي ونيا رب العالمين توفيق تبدأ بتو عملي ببكي چونکی گرک کسی ونیا علمی ولد گرید خفیر علم کرد علم که باش شود که زانید اما تبینی ونیا رخی عملی دونیا که مقصره یا انجا رهی که عملیش ده بگرد بس عملی بو خودی نیه بو ریائیه بخلقیه خاطران ده دعنا مجمرو و کشار از عالمه اوش اینگه اوی علمه چه فایده مروی نکده بالعکس اف علمه ده بیتا چه؟ ده بیتا حجت سر مروی و ده بیتا سبب که مروی فروش قیامته به بیتا عذاب دان اوی عمله هو که همو چه ده هبید؟ همو ریات ده هبید و براب العالمین نبید اینجا پشتی, پشتی مفروضات و چه فرض همو تیویا گرنگیر ده اینه چه؟ گرنگیر ده اشته مستحب و چه سنت چه سنت و چه نویج سنت بن چه اذکار بن چه هر چه که مستحبات بن و نیه سنت بجدی فرضا همه تیگه مروف چه بدته همه تیگه مروف هندی بشید گرنگی بدته و هندی بشید و هندی بشیان مروف دیدن مروف تیگه جیب جیب کرد نه مروف و نیه نابیت یهو بیت اول سنت و اصناتا اول مستحب و اسناتا هایی ایت بیجی و نیه سیده و سیده با اول حدیث بیناتی برای والله مستحبه بری بینی سیده عمر خواه من آکت ایک جار نکریم نیوه که مجاردیش گوتی فیر بون دیف چونا پیانبری صلی الله علیه و سلام اشهد ان محمد رسول الله معنی تو عملی بچه بکی عملی بسنت پیانبری بکی صلی الله علیه بلا چی بیش بلا مستحب بید هر وكي رب العالمين ما حيث قد ذات بجدونية ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني رب العالمين عبد منك حزكت خونی زیکی من کرد پشتی فردا بلا چه بکرد؟ ما بلا چه سنت بکرد مستحبات ها بکرد بشت اوه سبب اونیه که هر کرن هر کرن هر بردوان بو بشته من او عبد خوش بید و ربعا بشت وقت من عرده کش خوش بیا اونیه چاوه ویده پارزم دسته ویده پارزم زمانه ویده پارزم اونیه همه دهیت پاراستن ادبن پاراستن ربعا و توفیق ویده هیتا دام بو عمل صالح تا هکا مروف یهو بو چاو مروفی هاتا پاراستن دو مروفی هاتا پاراستن دست مروفی هاتا پاراستن پی مروفی هاتا پاراستن ونی او همو هات نپاراستن خرابیا خلطیا شول الخلط او هنگی صانعی تو دشه چی بکی؟ صانعی تو دشه فیر علم بی صانعی تو دشه ونی رب العالمین توفیق قدرت تو فیر قرآن بی فیر سنت بی فیر عقیده کار راست و ادرز بی اما هکا مروفی خلا دا و خودیر که لسنته او هنگی از سبب هندوانیه که مروف علمه که درستیش ول نگرید یانش او علمه مروف ول گرید ونیه برکت دیده کم بید و علمه که هوی باشنا بید چونکی ایکل سببت که علمه که درست و یه باش و برکت بیده دیده چیه؟ زور کرنا مستحبات ها نجا هر شده که مستحب بید چه اذکار بن چه دعا بن چه سنت بن و نویج بن او همه وانا بدريت إذا قمت من الليل يعني بأكل إيه، واجتن مستحبة وقيام الليل واجبنية أما مستحبة مش هكا تراب وأشف نفيجي فاذكر الله تعالى فاذكر الله تعالى بيجي ذكر رب العالمين يبكى قالك هذا ذكرك هبيت ودع الله بما شئت و دعا و رب العالمين که هر دعا که تو حس مروف کرد وقت مروف راد بتقيام قیام اللیله الذكر بنامت پیغمبری کرین صلی الله عليه و طبعا او همه باشترن مروف بکرد یعنی شیک بخو هر بشتی وار ذکرت پیغمبریش کرین الله علیه و سلم هر ذکر اکی دیب کرد كمرو في كرب رب العالمين يا وقتك كرب العالمين تيتا عثمان الدنيا و رب العالمين بيشت عبدت خو سيكيو أخير يا شبه بجد که دعای که دعا از دعاوی قبیل کم که دخواز استغفار ولي خوش بینا گناه حلمت کرده از گناه توی خوش ببم که چتک هیا بسیاره که علمم کرده از بدمه هنگی وی وقتی رب العالمین ونيا دواز کت عبدت خو و وید بیشت عبدت خو بر هندش خدا نه كتابه يقولي محاولة كأكتو حسكي فير علم بي وعلمك وني رب العالمين تبركته بيخته وفايدة اللي بين الدنيا وبدين أخو وآخرة أخو يقولي بخرابة شبكة قيام الليل بك شفنا بيجبك وقيام الليل شاش بشتي عشر دست بيت كده تو كنجي تو بانج اسبيدي و همو قيام الليل اما وقتی همه خیلی تربیه همه باشتره سیکی اخير يا شبیه فإن الدعاء في هذا الموطن حري بالإجابة چونکی دعا وی وقتی سیک یا اخیر یا شوه یا نزيك با قبل بینه و نزیک با قبل بینه هر وکی ما قوتي چونکی وی وقتی رب عالمین تیت عثمان الدنياه و گاست کرد رب العالمين که داخازات هد از داخازا ويجي جیب كم کم که استغفار کرد و داخازا خوش بینا گناه حد کرد در وقرأ قول الله, قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض جد في آياتيش يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى تختم حتى ديمايكا سورة آل عمران حتى ديمايكا سورة آل عمران وهي عشر آيات طبعا هاش إلى إن في خلق السماوات والأرض حتى أخير سورة آل عمران كانت آيات دهن بجدفوه ده آياتنا چه دبكه؟ وقتنا چونكي پیغمبر يد وخانده صلى الله عليه وسلم هر وكي ابن عباس بجید. بجد از شبكه لاري خالت اخو ميمونه ما و شفل ويرن میمونه ميمونه دايكا بسلمان ابو خزانه پیغمبری صلى الله عليه وسلم و عبدالله بن عباسی بود بجد از وير ما و اینا بجد من دید پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجد وقته بیا سیکی آخری یا شوه پیغمبر غاب صلى الله عليه وسلم او اف آیت و خواند این نفی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و نهایت و دیمایی که هنگی اف پیغمبری صلی الله علیه وسلم اف و خواند پشتین را چو دست نویجا خوشش دست نویجا که جوان و پشتینگی پیغمبری صلی الله علیه وسلم راب و قیام اللیل کرن و نویش کرن و عبدالله بن عباسش و نیا و حدیث حدیثوی دریجا بشت ایش راب من گل کرن و اصحاب معاولی چه به پیغمبری را اسلام یعنی جماعت من گل پیغمبری که صلی الله و سلم اینا پیغمبری از زفران دمون یا مکیره این مرخ خوی راسته جاوه دلیل سر هنده که مروف وقت را و بو شف نویجا ما بوی کسی او را بیتا و شف شف نویجا کرد مروف اونیا و او آیتان وخینید اوش ای و سنت اوید پیغمبری صلی الله علیه وسلم کریم که دیمایی که سورت آل عمران این فی خلق السماوات والارض اتا اخیری صلی ما کتب بلکه بجدیا دویه هندی تا حس کرد هندی بوده هاتیه نویسین تو نویج و سنتا تو قیام اللیل ونیا توی کیف آخوی هم خو مزید توی حکمه وی همو مستحبه با سنتا و ناف کرنا رقاعت آجدا توی بکیفا خود دو رقاعت آب چارا شش آب بکی حتی چند دا؟ حتی یانزده یا یعنی حتی سیزده همه همو پیغمبریت کریم صلی الله علیه و سلم في آخر الليل أسلي دمائك شبابك خيرتره وختم صلاتك بالوتر و نواجد خو شاف نواجد خو كتاي بنا بچه بالوتر كتك بك يعني دو بك هندي تو كي كده چند كي ونیا پشتینگیش ایکب تنش بکه اجا وقت دف ایکه کرد دي او نواجد تبنا چه بنا ویتر يعني هكذا دو ركعات كربن واحد تيك تبنا سيه هکتا چار کربنو تا ایک کرد بنا پنج هکتا شش کربنو تا ایک کرد بنا هفت و هکتا هشت کربنو ایک ای کدیش کرد بنا نه و هکتا دهیش کربن تا ایک کدی کرد بیت یانزده هکتا دانزده کربن تا ایک کدی کرد بیت چار بیت سیزده اوه هنگی ونیا ایک الوا عبادتت گلک گلکت سنت ویت مستحب ویت قدر لالی رب العالمینی تکر چونکی باشترین نویش پشتی فرضا چنه قیام اللیله راسترین نوشت طبعا بجلی فرضا بجلي واجب یعنی قيام الليلة و الهما به هند رب و نیم مدحیت واید کرین ناف قرآن دا أبا چتكن راد بنوشوه عبادت رب العالمين كان كانوا قليلا من الليل ما يهجعونه این مدحیت واید كت اوه راد بنشوه عبادت رب العالمين کن، نواجات كان اوه هنگی مروف نيزيك رب العالمين بيت وسببك رب العالمين ونيا عبد خود خوش بده توفیقاوی داد عمل صالح بردلی شین کرد گناه ها بردلی راش کرد همو خیر و باشی و برکت یا ناف وقتی ده هی و ناف عبادتی ده هی بلا چش بید بلا کیمیش بید میمر مروفه که حس کرد ونیا افید شد وی عبادتی کرد و شرنیه ایلا ونیا بجی از تیوی همو زر رو رکعت کن یا رو رکعت کن نه تو ایک قاعدش بکی هر بوتا چیه؟ قیام الله حسابه هيك ركعاتش بكي قيام لا يحسبها سي ركعاتش كي قيام لا يحسبها پشتی نویجه عشاش مباشر بکه هر قیام الله حسبه اما مروف نهیلید بسی همه وقت همه خیرتر باشتر او دیمایی که شوه بید مروف را بیتوه او هنگی مروف ده خفیره چه کرد خفیره هند که ونیا کتو شی ونیا قربانیه خواخوب دی بو که بو رب العالمين و بو هند ده که رب العالمين که هنگی مروف دي شي يعني وهذا تدريب عن نفس أخوه مروف نفس أخوه فیل قد فعل هو خب که كيما مروف مروف فعل بيت مروف مروف هر نشياش يعني یعنی هر مروف كي ونيا بجد معذب شورم اما بلا هندی بشید و قیام اللیل و ویترا بلا هر نشیاش کنگی ابو بثلاث بجيت خوش تبيه من بحثي كيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجيت سي وصيات من كمان ايك الوا وصيتا بجيت وان اوتر قبل ان انامه بجيت بس نواجه تويتريب كان بري كانجي بلی نوسته پیامبری صلی الله علیه و ابو هريره خوش دیا نه وصیت که ليكر لیکر بو و بو امتیش اما لفظ کامن يا تایبت بو و نصیحت که تایبت بو بویی اما وکی عام بو هما امتي بو و همو گاوه نن و حتی چی نکی حتی ویترا خو نکی ما گویتی ویتری شونیا هش ایک رقعات چه بید هر وکی پیانبری گویتی صلی الله علیه وسلم چند دا؟ حتی سیزده ها چه بید هر ایکی حس کرد بخواه هر ایکی الوانا بکد اوه مروف یک کیف خواه رای که که که مروف علم که درس ورگید علم که شرعی ورگید اول نسبت نویجه و نزبت نویجه سنت و همو نویجه سنت او سنت سنتت بري نفيجا يتبشتي نفيجا او سنت رواتب او مؤكده او پیغمبری کریم صلی الله علیه وسلم همو گاوه که دو رکعت برین وجاس بدینه چهار بری نیورونه دو پشتی نیورونه دو پشتی مغربن دو پشتی عشانه او همو گاوه پیغمبریت کریم صلی الله علیه وسلم او همو رای که که کامرو علم شرعی بمبی بصنایی ببید رب العالمین توفیق کامرو ببید کامرو فیر عالم ببید او سنت دی ید غیر مؤکدش هيد بري نواجه وبشتي نواجه تنكرن بين كل أذانين صلاة پیغمبر بجي صلى الله عليه وسلم ما بين همو بانگ وقامتك چه هي درک ركع السنة ميت هي هذا عامة رحم الله امرأ صلى قبل العصر عصر أربعا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجيت خده رحمه خود بوي کسی دابد همه بری نواجه هواری چار ركعت بکت يعني دو سنة بکت و ديس ونيا بش برين فيجا مغرب پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء يقولي برين فيجا مغرب بش بخود شبكن سنته بكن برين فيجا عشر مرتين افانا اما مروفندي اه، بردوام بسروا سنتانا و سروا شد مستحب هند مروف بتر نزيكي فيربون علمي بيت ومروف بتر نزيكي رب العالمين بيت وسببك رب العالمين مروف خوش ببید هندی مروف وانا دیر کوید و مستحباتانه و وان ویجه سنت هن مروف دیر کوید الچه الطلب العلم و هنده ابن تیمیه رحمت خدا لبید بجید حتی اساس بیده نچم او چطف مروف هکا خار ناس بیده نخود و تشته نخود و کمل شوه برسی بیده دوست بیده رابیا وی برسی حتی توی روژه تشته سپیده زی نخوی و نیت تو ده یه درس نابی گیانت هی درس نابی تو نشی نیاو شولا خوب درستی که مضبوطی که بیشی حتی ایش اسپیده نرین مخاره پشتی نویجا اسپیده حتی وقت روش تا ذکر خود نکم از اسوی روش نشم خفیر علم کم و دی علمی را بچم و خفیر منیا شریعت رب العالمینی بکم بیشت این لایب سبب چیه رب العالمین توفیق آمده سبب هنده منیا بیشت وکی خارنا اسپیده خارنا ما چی بود؟ پشت او پشتی مجاز پیدا دارین یا خواهد چی کن؟ ذکری رب العالمی که حتی چی داد بو؟ حتی آه حتی روشلاته حتی روشلاته اما سبب که کامرو فیر علم ببی سبب که کا رب العالمین بمروی توفیق کامروی بدات و درکت علمی و درکت برفرا علم شرعی بمروی بینه بکره اینجا همو و نه مروی فنیا نابید سستایی که چونکی هند جرانیه شیطان شیت مروی و شیر مروی غافل کرد و وقتا ناون یعنی منی مروف ده خوب، اوی و مجری خوب، خب و مجری خوب، خب تلفونی و مجری که یعنی او ده بجی نویج سنت التجون و دستجون و مروفانی پیچ بچه فیر فیر افنده بید چونکه شورا شیطانی اویه که مروی غافل کرد هكا ناشي مروي غافل كد الواجبات ديت مروي غافل كد چه المستحبات وديوان مروي كد كمروف نویج سنت خوری دید کرد هندی مروی پیچه بیتی بیا فیل کرد مروف همو مروفک امد معرضین بو چه دی رای چین ونیا جراحی دست استاتی کفت یا تن ناف مروی ده اما مروف دیده زی چی بید زی هاگال بید و زی وگل خواهی مروف بردوام نبی سر چه سر و سستایه و سر و هنده ونیا که فیر بی چی نکرد فیر بی سنت نکرد چی گفت مروی خو خب هند کرد کان ویژن مستحب نکرد باور بکه بشتینگی پیچ بشه چه که تقصیری که بیتر ناف کیه داشت؟ ناف فرزاش دار. و فرضا و واجباتش دار رو دی تقصیر بکن چونکی اف مستحباتانه ریکه که و کر کرد چه بو نویجت فرض و واجبات بو مروی تینا صانعی کرد یا حافظ على ما تيسر من اذكار صباحی بجید هندی تا پیچه بیتی به پارزی اذکار صباح و المساح او ذکریت پیغمبر کریم صلی الله علیه و سلم اسپیده او اسپیده وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند حدیث داتین که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اف ذکرانه اسپیده کریم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه گوتی همه گوتی امته و ذکرانه بخوب کن گلگ ذکران چه مروف همه بکت او همه باشتره مروف همه بکت و ذکرا او همه باشتره و مروف دم خود گرید مروف ده بخوره گید هر یکی دی قوت خود دی شیانا خود بلا مروفانه کد و نیک و اوا ذکرانه دو روژا بکد و بشتینگه همه پیل دوه نه بلا مروفانه هندی دی پیچه بینا خود ما عندك ذکرانه ذكرياتاتين و نیه پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقولي حس جاره که بيجي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حس كده ده جرا بيجي حس كده چند جرا بيجي صد جرا اف هر سي حديث تهاتي من پیغمبر صلى الله عليه وسلم اجا اوی و نیا طبعا اوی صد جاد بجید چی شکتی نیا و خیروی همه ماستره نیا و همه باشتره بس اکم رو بزانید و نیا تو نشیوه بجی یعنی اجده تو هم مدکی بجی بشتینگی دی هر همو اذکار صباحی دی بر بهنده بخویا که لبده با ده جانو لبده با ده جانو لبده بس یه چی بایی بردوان بسر و اذکارانه سر و اذکار صبح یعنی یه حیوانی ها و مراقب گلک زورن اف هم مو گلک زورن بلا او صد جاراش بلکه هم نبیجید اما ایدیش بجید گلک زورن حتی زوریش بنونیه تو هر اگزانید که شیانه توی چندن بلا هندکا چه کرد؟ هندکا همو گاوی بجید و بردوان بسره اما مروف نابید چه کرد؟ نابید همه پیلید هیلان آفال دکرانه همه ونیا باشنیه هلا نواد کرنا حتی هکنه ونیا بلا مروف وا ذکر بکت في پیغمبری بودین صلی الله علیه و سلم ونیا اف ذکر هکتا کر خير خیرتر خیرتره شف و روش بکی ذکر رب العالمین بکی او قلت الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق وسبحان الله شرواتف والله اكبر شرواتف ونيا دعاك ودريجة قلت يا كتا أفكرن ونيا هروا أفخيرتر بوتكتو شفر الشركي ذكر رب العالمين كي هجا که اکونیا هر مجال ندید و هر بو زحمت بید و بخواه خب ذکره که هو لی بگرید ونیا که روژانه تیتا کرن ولا بخوب کات ونیا وی بردوان بسره او همو رای کن که مروفی علم شرعی چرا بید سانای بید همو رای کن که رب العالمین توفیق مروفی بداد بو رای راست ثبات بدات تسر مروفی دات مروفی مروف سر راست و حقیر بمید حتی مرنه همو الوا رای کنه برنده خدا نکتبه حافظ علامات هست سر لکه من أذكار صباحي هر اوه تبهيشه بيتو بتاب صانعي بيت طبعا هندي مروف بشيت ونيا بتر بكت او خيرتا مواصلة شكل دنيا اما هكا مروف ناشي هنجي مروف دي سحكتي هر ایک ونيا هم هر ایک بل الانسان علا نفسه بصيرة هر ایک دمه هم خود ناسين از چما و بای چنده ما و شین چنده برکم و شیم چنده ونیا بردوام بمسره بس تیوی مروف چه بکت تیوی مروف وقتی که بخود دانید همو گاوه تو بخو وقتی ندانه زحمت ونیا مروفی بردونا بسیار. این لایت یا مروف وقتی به خدا نید ونیا اوه اذکار صباح فلان وقتی دیکن ونیا ساعت هفته تا هفته چاره که از بخو دویجی دوی که وی وقتی اذکار صباح کن هنده خلاص همه روژتی و توی وقتی بکی اما تو بیجی ونیا ده انا عبرو ده فلان وقتی کم صبح دیشب ما دوام ده فلان وقتی کم دوز باید ما فلان دوام فلان جی ده فلان وقتی کم اوه هر روز دیت کارتا چنه جیه که وی دیمایی که ونیا ده سستایی که ویدت ده دیمایی که ونیا سهار پاش و ذکریب که ونیا نه تا آگار سیاره نه تا آگار ذکریه ونیا مرگو چه آگالی نامینید یا ونیا بر موظف را ونیا موظف ماشی مشی که ذکری خوب که بر خورنه و کار صباح بکه ونیا و اواشتنه ده همو بیت سبب اینده ونیا مرف سستایی که داد کرد اما مرف وقتی که به خدا نید ونیا که یه مجین نبید چوش دیوه نب سیاره و نب موظفا و نب شوله و نب خارنه و نیا اوا بلا چو امر فنا کدن ناخشدا نه ذکری دا چون که مدکه چیه مدکه کی ما ذکری مده ذکریه که مرف حس کردونیا مدکه زور نیه مدکه کی ما امر دنیا وی مده به خدا وقتی کی کو حتی ونیا تبزانی او جه تلیل گریش بو هنده که ذکری خودت که بلا جیه که چی بید؟ جیه که کر بید جیه بید ونیا مروف یا چتکی یعنی یعنی و کپش چاوه مروی بید آن دنگک ویره بید برای مروی وانشتانه همه خود دیر کرده مروی ها گالی هدی. چونکه هم همه زایمونیه یه های دهید رخه که مروی که درس خینید یعنی آن ای که درس که خینید دو کسی درس خینید دهید لالی تاونیه لالی خور را اساس ده که تو دیچه خود درسش یعنی ما بزحمته یعنی قرآن دخینی تو دهید بجده دیگه خود مدرسه و دیشه کتیش قرآن دخینی تو یعنی بزحمته هم همو زانین یعنی اواب زحمت تو هر دو کافیک را چه ناکی؟ تو هر دو کافیک را فیر نابی یان او قرآن تو تخینی تا بس دف گوتنا و یدی ونیا تا همه یه لالی وی درسه و توی وچه خود وی درسه و تلوی درسه و یانش توی ونیا یه قرآن و عربی و تا اگل درسه نیا و جار حیوانیا قرآن تجد تهیتا تیدان تا آگال قرآنش نامینید یعنی در مروف همه گفه چه بو قرآن خوانده نبید چه بو ذکری بید تیگه چه کرد تیگه وقتی که بخود دیار کرد و نیا جیه که هو بید کو تأثیرات نیتا تکرم مروی هاگار قرآن خواه بید هم مروی هاگار ذکر خواه بید چونکی همو اف عبادتانه چه نویش بن چه قرآن بن چه ذکر بید چه دعا بن هنگی جه خود گرن هنگی قدر خواه هنگی پتر در گهی تمروی کمروی هاگالی هبید دل مروفید گل زمان مروفیانی همو یه حاضر بیتو مروزان مروف چد بیجی تو گل کت آوی تو دعای دا حاضر کت کی تو ذکر و دنیا ذکر کت کی اوان همه هنگی ده جیخو گرن و ده تأثیر مروفی کرد اما حکم مروفیانی به غافلی و مجیلی او ذکر کرن راستی جه ناغید هم همو زاین بینده هم همو اول جیخو ناغید ام نبجنی خیر اول اولاد رب العالمین یا بلکه هنده خیرات بود بالنسبه تنیسیم اما کتبش خوب درسی ده و ده فایده که هین کمرو وی و نیا کو فایده که زور گهی دمرو وی اوه یاب زحمت چونکی مرو خو حقو زانید و نیا اوه هو جیخو ناکد اما ها مرو درستی کر دی کرد. کرد اجا هر ایکی دی بو ناوی بلا وقو هندک در دانت و نیا اوه وقت که دا وقت که دیار کری و اوه افکارانه بس جارا چه نکد؟ جا نهلید چونکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی بحثی ذکرید کرد ونیا مثال که بو معین پیغمبری صلی الله علیه وسلم یکوتی اف ذکر مروید پارزید الهمو خرابیه و شیطان و اجن و نیا چاوه و حسیده یکوتی وکی مرو وکی گلک دجمنه که گلک معظم و قوت دی دین وی مروی رابط این وی مروی چو بخو جیک دیتا و این جیک کتی دا بیتا پاراسن اینا چون ناف ده دجمنه وی نشیه نه ها تا پاراسن نافی جید او چیه که گلک گلک باش بود جب پیامبرش بجی صلی الله علیه وسلم و مثال اوی مروی اوی ذکری خود بکن شیطان نشینه شیطان مروفا نشینه اجنا نشینه دهی تپاراسن الخرابیا وقتی مروفا تپاراسن الخرابیا ده چه بمروی ببنود درکت باشیه درکت علمی و درکت تیگشنا دینی اول ده بمروی هندی هنگی ببنود برهندش خدا نکتبه گرنگی ده مسئله چه؟ مسئله ذکری قل مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أفا إيكل طبعا أفا إيكل هو ذكره أفا إيكل نمونه بمروبي إلي بس چونك أفا هما خيطرة فهند خدان نكتب أفا وهما مواصرة وني أفضل الذكري لا إله إلا الله أفا قدرترين چيا قدرترين ذكره لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير پیغمبر بجی صلی الله علیه وسلم هر کسی که اوه صد جارا بجی اسپیده ده هر وکی ده عبد آزا کرین و صد خیده بوهین نویسین و صد گناه ده لورین و ده وی روژه همه هیتا پانستن چه؟ الشیطانی وی روژه همه اف مروه ده هیتا پانستن الشیطانی و کسیش وکی وی عمله که باش ناکت این ده هکی اکی پتر بی کربن یعنی هکی اکی دو صد جارا بود بید یان یعنی 300 جارا بود بید یان یعنی 400 جارا بود بید آه صد صده چه بید زیده بید اوه هنگی معاصره اما نخوه که دی پیانبری صحابه اسمه کس کس وکی وی که صالح و که خیرتر وی مروفی نافد جه که مروی پیچه بید همه رو کرد طبعا اوه ایکل ذکرید همه خیرتر یا همه قادر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما يا كبيتش نبو بلا چند بجيب هکه هر پیشی نبوده چند جرا بجید؟ آره. یک جا یک جا برا بجید بس برا مروه چی بید؟ آره. حافظ بردوام بید صلي ركعتي الضحى همش هيك الوانا وافلة که مستحبة بکد و بیده سبب هندکا رب العالمين توفيق و ببدات فیر علمه که درس ببيت مرو واد رکعتی صلاة الضحى بکد هویتی وقتی تینا کرن پشتی روش تلید و بلند بید هنگی اف نویزه دهیده کرن حتی بانگینی برو حتی بری بانگینی برو تقریبا ده دقا چاره که که حتی وی وقتی اول وقته بیه هش پشتی روش هلاته ونیا چاره که که بیز دقا حتی بری بانگینی برو چاره که که بیز دقا اول وقته صلات و بخایه و یه همه خیرتره دیمایی که وقتیه وقتی دنیا گرم بید یعنی که پشتی یازده و پشتی هنگی او همو وقتا قدرتر ابو صلات بخار نخو وقتی وی یه درستی هش پشتی روشلاته چاره که که دست بید کرد تا بری بانگینی برو چاره که که تقریبا و پیغمبر یه گودی صلی اللہ علیه و سلم یه گودی وقت مروفات بیتوه همو او مفصل گیان مرووی کسی صد و شیستن گهن یه ناف گیان مرووی دهن یه گودی همه چه سر مرووی واجب امروز چی بود کرد؟ صدقه که بود کرد و پیغمبر بجی صلی الله علیه وسلم اکی یک واد دو رکع صلات ضحا کرد اول صدقه و همه دا صدقه و مفصلانه همه مروی دا اول ای ونیا و که روی صدقه و ندا اول ونیه ریکه که و رب العالمين توفيق أمره بيات ونيا تشكرين يا خديك نکن. شكرتم لأزيدنكم وما من از أزيدنكم اجا صحت ده هیتا زیده کردن و چیش ده بوده هیتا زیده کردن علمیش ده بوده هیتا زیده کردن ده بوده هیتا صانعی کردن و اول ونیا پیغمبری صلی الله علیه وسلم که اکی زیده کریش بکت هر ما حدیث بیاد اکی دو سنتاش بکت یعنی چند رکعتا حدیث بیادی پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوتی بکن اکی ششاش بکت حدیث بیادی اکی هشتاش بکت حدیث بیادی اکی دانزداش بکت حدیث بیادی حتی دانزده پیغمبری صلی الله علیه وسلم حدیث و مگوتی پیغمبر حديثة كده در صلى الله عليه وسلم هل كسك که دانزده رکعت که صلات ضحا الله له بيتا في الجنه أبو العالمین ده چی داته؟ يخون يكي بو آوا کرد قصر يكي بو آوا إنه انا بحشت بلند ده تا دانزده رکعت یعنی شش سنتا اه، درسته صلات ضحا بیتا کرن اما على العقد ولا ملوش شكات منوف دركعت وحديثة هاتش بيعمل صلى الله عليه وسلم رب العالمين بيجي حديثها قدسية بیش چار رکعتا با مکه یعنی دو سنتا دست پیک روژه بیش از دوی روژه رب العالمین بیش از دوی روژه همه حتی اخیر روژه چی تکم؟ یتا پارزم بشویه تلی بکره بابا و اولانی هکر کسی که حس که دنیا رب العالمین شویتوی و صنایب کرد پارزید دنیا بلا بیر نکرد همه روژه که چند دب کرد؟ چهار رکعت یعنی دو سنت کرد صلاة ضحا دو سنت کرد صلاة ضحا رب العالمین دشویتوی به همه پارزید یا همه معاصر الله مروف ایماندار چیه؟ علمیویه و کردن قرآن و سنتیه هکه هم کن، فیر ببین و درستی دی قرآن و سنت بچین و ما بیت اصانایی کرن بلا کن، صلاة و ضحا بیر نکن ویا و نیا بلکی تو بخینی آتا باری بید گره جرا علماء گوتیم طلب العلمی و نیا تو خفیر علم کی و دیفچون علمی او چه ترال چه سنتا کرنا سنتا بس اف سنتا ونیا هاروکاریه و که اگر که مروی طلب عنو چه بید؟ بید سانوی کرن بید سانوی کرن بر هنده هوا ونیا وقتی گوتی خدا نکتیب رحمت خدا لبیده گوتی دیوید تو بخو چه مستحب و چه سنت و ذکرا بخو دانه بلا یکی میش بید هذا ريكا رب العالمين توفيق أمره يدد بو چه بو فيربون علم شرعي جافش ايك الوا صلاة الضحى ايك الوا ركعتا ايك الوا النبيجة ومستحب واتا كمرو في نيزي رب العالمين بك آه، و بك سبب هندك رب العالمين توفيق أمره يدد ومرو بصناعي بك دي علمي حافظ على أذكار المساء ما تيسر لك منها وبشتينجي خدنا كتاب الدماء كشبوتين أذكار المساء أبد شبه شبه تينا كرن هفشی بودی هندی تپیچه بید اوی تپیچه بید بخود چه بکه؟ بارزه نیا او برکه خوی بردوان بسره اوی تا مروی پیچه بید طبعا اذکار و والمساء و نیا هر وکی علماء بودی، یه بودی دو وقت تین اذکار صبح و نیا دو وقت تین وقت قدر وی باشی هی و وقت وقت الجوازشی هی و دیسه اذکار المساء و نیا وقت که هی که باشه و قدره او وقت الجوازش میه هی او وقت اذکار صباح تیتا کرن اه، هر وكي رب العالمین العالمين القرآن ده إشارات بداية وتسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بري روش بيت دري أو وقت ویب خیره اذکار صباح أو وقت بري روش بيت دري هنجي أو وقت همه خیره أما پشت روش هلاتش در تشيد بیت پشتی روشلاتش دا چید بید حتی بری بانگی نیبرو حتی بری بانگی وقت الجوازه درسته بس اما هما خیتره وسبح بحمد ربك قبل طلوع شمسی. وان پیغمبر صلى الله و وسلم جد من سبح الله مئة مرة قبل طلوع و قبل غروبها یعنی هم قرآن هم حدیث دا او اشارت و هنده هاتیه کرن که بری روشلات و بری روش آوائه یه اذکار صباح بری روشلات وقتی به همه خیرتره اما پشت روشهاتش شدید افکار المسا بری روش آواه هنگی خیره. اما پشت روش آوا بیدی شر چیه؟ پشت روش آوا بیدی شر درسته چون که هی ناگهید یا هی زحمت بو و نیوی وقتی یه شده درسته پشت روش آوایش بکد اما اگه بشت کی وقتی همه خیرتره افکار صباح و المسا او قبل طلوع الشمسی و قبل غروبی او وقتی و یه همه خیرتره و هر اول وکی نمونه خدا نکتبه ایناین اما هر ذکره که هبید هر سنتك هبيت هر شتك مستحب هبيت مروف وانا هما ريكن كم مروف علم الشرعي بصنايق بيت وهمو ايك الواري كان كرب العالمين توفيق مروف بدات ورب العالمين مروف بارزيت ايك الواج تر هما ماستر مروف دي بارز الچه الجهله والنظانين ودي چه لالي مروف پیدا کرد علمي دلالي مروف پیدا کرد وتوفيق مروف داد بعلمك الشرعي وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين